نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna litinin malaka wannan ga wata ne yau an ga wata ne talatin ko talatin ga watan muharram shekara ta 1446 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da biyar da watan takwas shekara ta 2024 miladiya, kamar yadda aka saba a rana irin ta yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus suna wal jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar rimi a jihar katsina inda muke gabatar da darasi a cikin littafin muwadda littafin imamu na maliku ibn anasin rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari 494 da da haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na takwas a cikin kitabul ƙur'an hadisi na ɗari da da biyar. babi na takwas shine babu ma ja'a fil du'a'i wannan babi shi kuma zai mana magana dangane da abinda ya zo na hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da hukunce-hukunce da fikihu dangane da addu'a dangane da addu'a babin da ya gabata ya yi magana akan zikiri shi kuma wannan babu zai magana akan addu'a da karatun alƙur'ani da zikiri da addu'a dukkaninsu suna da alaƙa ta kusa da kusa dukkaninsu ka iya kiransu da addu'a kuma ka iya kiransu da zikiri alƙur'ani karatunsa nau'i ne na zikiri sannan kuma addu'a ne zikiri zikiri ne kuma yana ɗaukar ma'anar addu'a addu'a zikiri ce kuma tana ɗaukar addu'a wannan ne ya sanya malamai suke kasa addu'a zuwa gida biyu cewa akwai du'a'ul ibada addu'a ta ibada duk abin da musulmi zai yi inda ibada ne to wannan abin ana kiransa addu'a sallah addu'a ce shi yasa ma ake ce mata assalatu salatu tana da ma'anar addu'a yasa ko da turanci sallah prayer ake ce mata karatun alkur'ani addu'a ne zikiri addu'a ne azumi addu'a ne duk wata ibada to tana karɓa sunan addu'a wannan shine ma'anar addu'a ma'ana mai faɗi sana akwai addu'a mai ma'ana sukakkiya shi ne addu'a wadda muka sani to ita wannan addu'a ita ma ta kasu gida biyu akwai du’a’un ibadat akwai du’a’un mas'ala ita addu'a ta mas'ala shi ne addu'ar a roƙi Allah subhanahu wata'ala wani abu du'a'un ibadat kuma shi ne wancan kaso wanda muka yi magana a kan shi zikiri karatun Alƙur'ani sallah azumi duk addu'a ne wannan addu'a ibada ce wanda tana daga cikin ibadu masu falala kwarai da gaske yana daga cikin falala addu'a da Allah ta'ala ya ce duk wanda ya roƙe shi zai karba masa wa qala rabbukum ud'uni sai ya ce astajib lakum don haka hadisai da dama sun zo wanda suke bayani akan falala addu'a imamu malik ya yi wannan babi a cikin kitabul ƙur'an inda zai mana magana akan addu'a hadisun farko wanda ya kawo wanda kuma shi ne hadisi na 495 ƙala haddasa ni yahaya an malikin an abin zinadi عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة إمامنا مالك ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa abin zinat shi ne abdullahi ibn zakwan anil Aaraj shi kuma ya karbo daga Aaraj. a shi ne abdurrahman ibn hurmus an abi hurairata shi kuma ya karbo daga sayyidina abu huraira sayyidina abu huraira shi ne abdurrahman ibn sakhrin alal mashhur anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace li kulli nabiyyin da'awatin dukkan annabawan da Allah ya aiko to kowane annabi yana da wata addu'a guda ɗaya ya da'u biha wanda ya roki ubangiji da ita ko wanda zai roki ubangiji da ita to wannan addu'ar da manzon Allah ce kowane annabi yana da addu'a wace addu'a manzon Allah yake nufi malamai sun yi saɓani akan addu'ar da manzan Allah yake nufi waɗansu malamai suka ce kowane annabi Allah ya ba shi damar addu'a guda ɗaya in yi zai karba suka ce shi ne ma'anar addu'a malamai suka mai da musu martani suka ce a a shi annabin Allah a kowace addu'a mata shi karɓar biya ce kenan kana nufin addu'a ɗaya kawai Allah zai karɓa cikin addu'o'in da annabawa suka yi ko annabawa za su yi da haka wasu malamai suka ce ba haka ake nufi ba akwai wannan magana ya ce ta farko cewa akwai addu'a guda ɗaya Wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya keɓe ma annabawa su yi in sun yi zai karɓa musu magana ta biyu waɗansu malamai suka ce abin abinda ake nufi ana nufin afdalud da'awat kowane annabi a cikin addu'o'in da zai yi ma Allah ta'ala to akwai wata addu'a guda daya wanda ita ce afdalu ita ce mafi kololuwar addu'ar da annabin nan zai yi ma'ana a cikin jerin gwanon addu'o'in da annabawa suke yi to kowane annabi an fitar mai da wata addu'a guda ɗaya. Wanda ita ce addu'ar da tafi kowace addu'a falala a cikin addu'o'in da wannan annabi ne wannan ce magana ta biyu wadda malamai suka yi waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shi ne kowane annabi yana da addu'a amatu mustijabatin fi ummatihi yana da wata addu'a ta gaba ɗaya ta gama gari wanda Allah zai karɓa masa amma wanda wannan addu'ar zai yi ta ne akan al'ummarsa al'ummarsa zai ba addu'ar ko dai a halakar da su ko kuma a tseratar da su suka ce wannan addu'ar ake nufi duk addu'ar da annabin Allah zai yi akan al'ummarsa to Allah zai karba amma addu'ar sa ke babbiya to wannan a ciki akwai wanda Allah yana karba akwai wanda Allah baya karba duk da nan gaba za mu ga cewa idan mutum ya addu'a ba a cewa Allah bai karba ba saboda hanyoyin da Allah ta'ala yake karba addu'a din sun kai hanya guda uku in ba ga wannan ba za a ga wannan in ba ga wannan ba za a ga wannan da haka duk wanda ya roƙi Allah ta'ala Allah zai karba masa wannan addu'ar sai dai ba lalle ne ya ga ijabar abin da ya roƙa ba ana ya karba mashi ta wata hanya daga cikin hanyoyin da Allah ta'ala yake karba addu'a wannan shine maganganun da malamai suka yi cewa kowane annabi yana da wata mafificiyar addu'a cikin addu'o'in sai mun dauki wannan kaulin ko kuma kowane annabi yana da wata addu'a wanda Allah ya bashi dama ya roƙa akan al'ummarsa wannan zancen na ƙarshe cewa addu'ar al'umma ake nufi ya ɗan fi kusa da ma'anar hadisa saboda abin da za mu gani a kan abin gani da haka shi manzan Allah ya ce to sai manzan Allah ya ce fa'uridu an bi a da'awaci shi manzan Allah ce shi sai ya ɓoye addu'arsa sai ya ce aje masa addu'arsa a jinkirta masa sai an je lahira ya yi ta su kau duk sauran annabawa sai suke tasa a nan duniya shi manzan Allah sai ce a ɓoye mai tashi sai an je lahira idan an je lahira ta zama shafa'atan li ummati fil akhirati ta zama ceto ga al'ummata a gobe kiyama mun fahimta shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn battal a cikin sharhin da ya ma littafin sahih bukhari yana cewa wannan hadisin yana nuna falalar annabi sallallahu alaihi wasallama akan sauran annabawa domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka bashi addu'ar sa sai ya zabi al'ummar sa akan iyalan shi ba sai ya zabi al'ummar sa akan iyalansa na gidansa sannan kuma sai ya zaɓi ya yi addu'ar ko addu'ar ta yi amfani a gobe kiyama ba a nan duniya ba kuma sai ya zaɓi ta zama ceto ga al'ummarsa amma waɗansu annabawa su addu'a suka yi Allah ya halakar da mutanensu ba mun gani da haka wannan yana nuna mana falalar annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik ya kawo wannan hadisin Dan ya nuna mana cewa addu'a ibada ce sannan bayan kasancewar ta ibada ce annabawa gaba ɗaya suna yin addu'a suna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka shi yasa za mu ga alƙur'ani a mabambantan ayoyi ya ba mu labarin addu'o'in da annabawa suke annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi addu'a rabbi la alal ala al'ardi min al-kafiri da dayyara innaka in tadarhu har zuwa ƙarshen aya annabi zakariya ya yi addu'a rabbi habli min ladunka duwiyatan tayyiba annabi suleiman ya yi addu'a rabbi gifirli wa habli mulkan layan baje da ahadin min ba'ati annabi ibrahim alaihi salatu Ya yi addu'a rabbi ji hadha baladan amina a wani wuri rabbi ji hadha balada amina ashe kaga annabawa suna yin addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama sun zo inda yake addu'a da haka addu'a ibada ce wadda hatta annabawan Allah suka roƙi Allah mai girma da ɗaukaka ya biya musu waɗansu buƙatu nasu قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم فالق الإصباح وجائل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتئني بسمعي وبصري wa kowace fi sabilika imam malik ya karbo wannan hadisin daga malaminsa yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id ne abu umar daga waya karbo shi kuma sai ce annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yad'u fa yaqul ya ce labari ya zo masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a yana mai cewa to kaga yahya ibn sa'id tabi'i ne tabi'i ne sai yake ba mu labarin cewa labari ya zo masa ga addu'ar da manzan Allah yake ga addu'ar da manzan Allah ya ce duk waɗanda suka ruwaito littafin muwaɗa kamar yadda abu umar ibn akbar al-numar ya ce duk waɗanda suka ruwaito muwaɗa daga imam malik haka suka ruwaito wannan hadisi da imam malik ya ce yahya ibn sa'id ya ce mashi labari ya zo mashi nan isnadin ya tsaya a dukkan ruwayoyin muwaɗa amma abu Sheba ya ruwaito ce da isnadi shi wannan hadisin daga abi khalid al'ahmar an yahya ibn sa'id daga yahya ibn sa'id shi kuma an muslim ibn yasar daga muslim ibn yasari sai shi ma ya ce manzan allah yana cewa shi ko muslim ibn yasar shi ma tabi'i mun fahimta da haka wannan hadisin suka ce hadisi ne mursal in ma an ɗauki wacce ruwaya ta ibn abi shayba amma idan ka ɗauki ruwayar maliku ita maqbu'a ce ba mun fahimta so wannan hadisin da zamu karanta abinda malaman hadisi ke cewa bai inganta ba ta fuskar isnadi to amma lafazin addu'ar da aka ce manzon Allah yana yi fa kulu gata yana cewa Allahumma faliqal isbahi ya Allah wanda shi ne yake tsaga duhun dare sai hasken alfijir ya fito shi ne falikan isba wanda yake tsaga duhun dare wanda daga na al'isbahi hasken asuba ko hasken alfijir yake fita waja'inan laili sakanan wanda ya sa dare ya zama tsuwa dare lokaci ne na natsuwa mutane sukan koma gidajen su kwanta su bacci in dare sai ka ji gari yayi tsit kaga lokaci ne na nasuwa washamsa washamsi wal qamari husbanan wanda ya sanya yini ko ya sanya rana da wata husbanan su zama abin lissafin mutane gane kwanaki gane mako gane wata gane shekara ai da su ake amfani ku da rana da wata ake amfani Allah ta'ala a cikin surati yasin a surati yunus afwan Allah ya ce huwal, ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab so kaga da su ake ga Allah ne ya sanya su don zama abin gane kwanuka da lokuta irbi an ni adde ka biya man suka na ne irbi an ni dai ka biya mani suka na bashi kala biyu ne akwai bashi tsakanin mutum da ubangijinsa akwai shi tsakanin mutum da ubangijinsa idan mutum ya sha azumi a ramadan ai Allah ya ce rama wani kwanaki ko wannan azumin ya zama bashi zai biya Allah wannan bashin wannan azumin mun gane mutum ne ya tafi aikin hajji sai yake hajji sai ya lalace bai ƙi da kullawa ba ba shi ne sai ya gyara wannan aikin hajji to wannan shi bashin Allah bashi na ɗan adam kuma shi ne wani ya baka bashi ko ne ba wani bashi na kuɗi to kaga bashi ne zai mayar mai da kayan shi to wani lokaci ɗan adam bashi yakan yi masa yawa to wannan sai mutum ya nemi taimakon Allah wajen biyan wannan bashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake cewa idda anni dai ka biya min bashin da ke kaina bashi anan malamai suka ce yana nufin na Allah da na mutum duka manzon Allah yake nufi wa aghnini min al ya Allah ka wadatar da ni ka raba ni da talauci wa ni bi sam'i wa basari sannan ka aminta ka ni'intar da ni da jina ka ni'imtar da ni a ganina shi ne malamai suka ce ni'imtar wa ubangiji a jin mutum ya zama to jinsa jin wani abu sai abin da allah ta'ala ya yarda ni'imar allah a gani shi ne ya zama to baya ganin wani abu sai abin da allah ya da a gani zai duba al'ur'ani ya karanta zai duba littafai na ilimi kaga da allah ya yadda. zai kalli wa'azi zai saurari wa'azi wannan duk ni'ima ce ta ji da gani wanda yake sabanin haka su bai samu ni'imar ji da gani ba wa quwwati fi sabilika sannan ka ni'imtar da ni a ƙarfi na in ƙarar da shi cikin tafarkinka shine fi sabilika wasu malamai suka ce cikin jihadi wasu malamai suka ce fi sabilillahi tana da faɗi ba jihadi ne kare ba duk wani aiki da ɗan adam zai yi wanda zai taimaka wajen isar da saƙon Allah ya shiga cikin fi sabilillahi to ni'imar ƙarfi shi ne mutum ya amfani da ƙarfinsa da ƙuruciyarsa a cikin yi ma Allah hidima a cikin yi ma addinin Allah hidima Ta wannan ni'ima ce in mutum ya samu aka san haka bai samu ni'imar ƙarfin da Allah ta'ala ya ba shi ba wannan hadisin duk da bai inganta ba amma daga cikin abin da za mu koya a cikinsa yana nuna mana cewa addu'a idan mutum zai yi ta yana daga cikin ladabin addu'a ya fara yi ma Allah kirari da sunayensa ko da siffofinsa kafin ya faɗi buƙatarsa kaga anan sai da aka fara yi ma Allah kirari ya Allah wanda ke tsaga haske daga duhun dare ya Allah wanda ya sa dare ya zama natsuwa ya Allah wanda ya sa rana da wata su zama abin lissafi ga mutane wanda duk siffofi ne na ubangiji aka yi Allah kirari da su sannan sai aka zo da bukata mun fahimta sannan kuma wannan hadisin yana nuna mana du'a'ul mas'ala kun ga anan roƙon Allah akai wannan hadisin akwai du'a'ul ibada a ciki wancan yaban da aka yi ma Allah da siffanta shi da siffofinsa du'a'ul ibada ce sannan sai aka zo da du'a'ul mas'ala da aka ga mun gansu duka a cikin wannan hadisi قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أهدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له إمام مالك ya karbo daga wurin malamin sa Abu shi kuma ya karbo daga arash shi Abdurrahman ibn hurmus an Abi Hurairah daga sayyidina Abu Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace la yaqul ahadukum idza da'a kar yanku in zai yi addu'a yace Allahumma ghfirli in shi'ita Allah kai min gafara in ka ga dama ko ya ce Allahumma rahamni in shi ita, Allah ka yi min rahama in ka ga dama manzo Allah ya ce karka ce ba Allah haka domin lokacin da ka ce ma ubangiji Allah ba ni kaza in ka ga dama abinda kake nunawa ne. a cikin abin nan da kake roƙon ubangiji wanda ka ce in ka ga dama ya baka to da ya baka da ya hana ka ka ga ya cikin abu ne dole ya za a yi ko ya baka ko ya hana ka to cikin ya baka ko ya hana ka to akwai wadda Allah bai su ko dai Allah bai son ya baka ko Allah bai son ya hana ka to sai kake cewa Allah in ka ga dama ka bani abinda kake so din kenan to shi kuma Allah ba a jingina mashi wannan tawaya ce ga Allah ta'ala da haka shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce karka ce ma Allah in ka ga dama ba ni kaza zahirin hadisin ya nuna wannan haramun ne haramun ne mutum ya ce ma Allah addu'a Allah in ka ga dama ba ni kaza manzo Allah ya ce liya liya'zimil mas'ala kana ci ka dage wajen roƙon buƙatar ka a wajen Allah ta'ala ka yi da gaske ai yashtahidu ya yi bakin ƙoƙarinsa ya nace ya ci roƙon Allah karka kawo magana in ka gada ba ya ce fa'in na hula muku rihalahu shi Allah ba mai tilasta ba shi a wanda zai sa Allah tilasta amma dai ka dace kai ta roƙonsa mun gane wannan shi ma sai yake nuna mana ladabin addu'a cewa addu'a tana da ladubba daga cikin ladubban addu'a shine baka ce ma Allah in ka ga dama Allah ba duka kaza akwai lafuzzan da yin addu'a da su kuskure ne kuma suna sawa Allah ya karba addu'a shi Allah ba a bai tilas duk addu'ar da zaka ji cikin ta akwai nau'in tilastawa ga ubangiji wannan an muna da ladabi ga Allah ba a karɓo wannan addu'a mun gane kamar mutum ya zo yana addu'a yana yana ne Allahumma la tada'a fi maqamina haza zamban illa gafarta ya Allah kada ka kada ka bari mu ban wurin nan inda muke a nan sai ka mana gafara akwai tilasi ciki ko babu akwai tilasi babu ke irin wannan addu'a don shi Allah ba a mai tilas mun gane su akwai irin waɗanda da fuzza ko kuma mutum ya roƙi abinda shi ba ahalinsa ba ne ba Allah yana iya biya mutum kowace irin bukata amma akwai addu'a da kai ba ahalinta ba ne ba kai ma ka sani to irin wannan addu'a ba za ka ba za ka yi ma Allah ita ba munan ladabi ne ga Allah don ba haka tsarin Allah yake ba kamar yanzu kawai mutum sai ya dinga cewa Allah sa an zama shugaban Najeriya saboda a tsarin zama shugaban Najeriya yanzu dai wani ke sama bai kuma sauka sai yayi shekara nawa hudu yanzu kuma ɗaya yayi kaga ta ina ka zama ahalin zama shugaban ƙasa yanzu tare da cewa kuma Allah fa yana yin sunya ya amma dai kai ba ahalin zama shugaban ƙasar bane ba yanzu amma da an ce a zo a yi takara ka je ka shiga jam'iyya ka sai fom ka fara kamfen kai yanzu ahalin zama shugaban najeriya ne kana cewa allah ka sa in zama mun gane ko kuma mutum ya yi huluwi ya addanci a addu'a wani yaro ya zo yana addu'a ya daga hannu yana cewa ya Allah ka bani ka gina min gida a aljanna ƙatu a mai farin fenti a hannun dama aljanna sai baban sahabi ne zai ce kai wannan wace irin addu'a ce ce manzo Allah ya gaskiya ya ce dama duniya ba za ta tashi ba sai an samu yan ta'adda addu'a ce wannan ta'addanci ne take kai da baka je aljannan nan ba <laughs> ya za ka ce in aka gina ma mai bulin fenti sai ka ce ba ka shiga ka dai roƙi Allah ya ba ka gida kawai aljanna shi kenan amma ina ruwanka da fentin da za a yi mashi ina ruwanka da inda yake a aljanna to kaga irin waɗannan lafizza ne wanda ana son mai addu'a ya dinga kiyaye su kare dinga faɗa ma Allah ta'ala su Allah baya karɓar irin waɗannan lafizza idan an yi amfani da su a addu'a qala wa hadathani an malik an ibn shahab an ubayd an ubayd مولى ابن أزهر عن أبي هريرة anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yustujabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu fa lam yustujab li ma malik ya karbo wannan hadisin daga ibn shihab babban malaminsa sa imam zuhri an ubaidin shi kuma ya karbo wannan hadisin daga malaminsa Ubaid. an ce yana daga cikin tabi'i tabi'ina yana daga cikin manyan tabi'ai ya rasu a madina a shekara ta 98 bayan hijira maula ibn azhar wanda yake shi maula ne yantaccen bawa ne na ibn azhar shi kuma ibn eh, ibn azhar ɗin nan an ce sahabi ne amma yana daga cikin ƙananan sahabbai an abi huraira ta shi kuma ya karbo daga sayyidina abu huraira kaga sahabi ya roto daga sahabi kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal ana karba addu'ar ɗayan ku ma lam ya'jal ma damar bai gaggawa ba ma damar bai gaggawa a addu'ar sabab faya ƙuru, gaggawa a addu'a shi ne mutum ya ce ƙadda auci na yi addu'a falon yusta jabli amma ba a karɓawun ba mutum ya ce muna ta addu'a amma hayan da shiru hayan da shiru to shi kenan ya yi gaggawa wannan da Allah ba ya karɓarta da ya yi wannan magana ya rusa addu'a kullum in kana roƙon Allah karka ji ba a karɓa ba komin dadewa ka ji Allah ya karba addu'a amma da ka kawo maran ka cewa to ni wannan addu'a ba ko Allah ya karba shikenan kai gaggawa to da kai wannan gaggawar to shikenan ba za a karbi wannan addu'ar ba mun gane da haka duk wanda zai roƙi addu'a ya ta addu'a yana mai haƙuri har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai biya masa bukatarsa amma da ya yi gaggawa to shi kenan ba a biya masa wannan addu'a ƙala wa an malikin an ibin shahabin an abi abdullahi al'agar wa an abi salamata an abi hurairata an na rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ƙala yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i duniya hina yabƙa sun layl al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man ni fa u'iyahu man ni fa aghfira lahu imam Ali ya karbo wannan hadisin daga malamin sa ibn shihab shi kuma ya karbo daga abu abdurrahman al-agar shi kuma an abi salamata ya kuma karɓo daga abu salamata kaga malaman shi anan hadisin su biyu ne kenan an abi huraira ta su duka sun karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala yana sabkowa ubangijinmu tabaraka wa ta'ala kullu lailatin kowane dare ila samai duniya zuwa sama ta nan duniya wannan samar da kada kai wanda kake gani ubangiji yana sabkowa zuwa wannan sama ɗin kowane dare har yau daren jiya ma haka aka yi na gobe ma haka za a yi yaushe ne yake sabka shi ne ya yabka sulusun lelin afi lokacin da ya rage sauran kashi ɗaya cikin kashi uku na dare in an kasa dare gida uku to kashi ɗaya ya ƙare kashi biyu ya ƙare an shiga kashi na uku to daidai wannan lokacin Allah mai girma da dokaka yana sabkowa sabka irin wanda ta dace zuwa saman duniya mun fahimta kuna malamai masana na Allah abinda suke cewa amanna bihi kullum min inda rabbina ala tariqil ijmal منزهين lillahi ta'ala عن الكيفية والتشبيه abinda malamai na Allah suke cewa wannan bayanin na manzan Allah mun yi imani da shi a dunkulansa yadda ya faɗe shi haka ba ba buƙatar wani ƙarin bayani a yi mana bayaninsa dalla-dalla ba ba buƙatar kaifiyar yadda Allah ke sabkowa ɗin ba ba buƙatar a kwatanta sabkar Allah ɗin da sabkar wani kawai ka yadda Allah yana saukowa saman duniya shi kenan an wuce wurin mun fahimta wa ƙarar bai haƙi al'imamin bai haƙi ya ce huwa aslamu ka yarda a zo a yi wani tawili a ce kaza a ce kaza mun fahimta shi ya sanya wannan hadisin haka malaman ahalus suna suke fassara shi to za ka ji waɗansu na ta waɗansu manganu suna neman masu ƙaryata hadisin sai a ce to wai in ya ko ƙarshen dare daren na wace ƙasa na najeriya ko na saudiya ku zai yin saudiya amma kusa shiga ƙarshen dare. najeriya ko ba a shiga ba to in ya ka can lokacin ya wuce kuma sai ya sauri ya dawo na najeriya ba ruwanka da wannan tumbin mun fahimta daga ina yake sabkowa zuwa ina ba ruwanka ya yake saukar ba ruwanka wannan usul ne a aƙidar ahlus sunna jamaa to idan ya sauko ɗinnan Allah subhanahu wataala yana cewa man uni fa astajiba lahu wa zai kiraye ni in karba masa man yas'aluni fa a'iyahu wa zai roƙan in biya masa bukata man ne fa aghfira lahu ba zai roƙan gafara an gafarta mishi lokacin da yawan musu na bacci haka Allah yake cewa har sai alfijir ya keto har sai alfijir ya keto amma da yawan lokacin mutane suna kwance suna bacci Allah yana cewa ina mai bukata ya fada in biya masa wa zai kira ni in karba mishi wa zai roƙan gafara in karba mishi a lokacin da ka karba da ka yi addu'a Allah zai karba imam malik ya kawo wannan hadisin don ya nuna mana cewa akwai waɗansu lokuta da ake ce ma'auƙatun ijaba lokutan karɓar addu'a to wannan yankin ƙarshe na dare in an kasa dare gida uku yana da ciki Allah yana karɓar addu'o'in bayan sai sun yi addu'a a wannan lokacin akwai sauran wurare wanda sun zo a hadisai wanda manzan Allah ya bayyana waɗansu ba wannan ne kaɗai lokacin ba akwai sauran wurare wanda sun zo a waɗansu hadisai ne ƙala wa haddisi ne an yahya ibn sa'idin an muhammad ibn ibrahim ibn al-haris at-taymi anna aishata ummul mu'minin qalat kuntu na'imatan ina janbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa fa'adtu min al-layl falamastuhu bi yadi fa yadi ala qadamayhi wa huwa sajidun yaqulu a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama afnaita ala nafsika imam malik ya karbo wannan hadisin daga yahya ibn sa'id al-ansari shi kuma ya karɓo daga muhammad ibn ibrahim ibn al-haris an aisha ta ummul mu'minina shi kuma ya karɓo daga aisha uwar muminai قالت aisha تشي كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم wata rana ina kwance a gefen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ɗakin Aisha sun kwanta tare tana gefensa to can bacci ya ɗauke su sai Aisha ta farka fafaƙattuhu minan laili kawai sai ta ji inda manzan Allah ya kwance ba kowa shi sai sai na rasa ya cikin dare to ɗakin akwai duhu sai tana ta shafawa cikin ɗayin tana lalibe ta ci ko ƙasa ya dawo ko ya ake aisha ce fala mastuhu biyadi sai na taɓo shi da hannuna ko za a ce yadi alaƙa da mai shi wa huwa sajidu da ta ji ta taɓo sai ta ƙara miƙa hannu ta ce sai na taɓo ƙawahuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidu ya yi sujjada ashe shi tashin da manzan Allah ya kiyama da yake shi wa huwa sajidun yaqulu ta ce sai na ji manzan Allah a wannan sujada ta shi ya ƙuli yana addu'a yana cewa a uzu biri ba ka min sakhdika ya Allah ina neman tsarinka ka yarda da ni karka yi fushi da ni ina neman tsarinka daga fushinka ka yarda da ni wabi cika min cika. ina neman tsarin ka Allah ka bani lafiya kar ka azabtar da ni wa bika minka a wurinka ne nake roƙon wannan ya ubangiji la uhsi sana'an alayka bai iya kaiwa matuƙa wajen yabanka ya Allah anta kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai kai yabi kanka sai ta ji manzan Allah yana wannan addu'a imam malik ya kawo wannan hadisi yana mana cewa a sujjada ma ana addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa fa amma sujud fashtahidu fihi du'a fa qaminun jaba da ku, in kun sujjada ku yi addu'a za a karɓa mu da haka sujjada wuri ne na yin addu'a to sai dai malamai sun yi saɓani wace addu'a za a yi a sujjada wasu malamai suka ce duk addu'ar da za a yi a sujjada ta zama a sura manzan Allah ne yi ta kuma ya ce a cikin sujjada ne kun fahimta Yanzu kawo kamar wannan waye ta manzan Allah a ina ya ce a sujjada to kana yi a sujjada amma idan ya zama to manzon Allah bai yi irin wannan addu'ar a sujjada ba suka ce ba za ka yi ta ba mun gane waɗansu malamai kuma suka ce kowace irin addu'a kana iya yi ma damar lafazin wannan addu'ar bai zo a cikin alkur'ani ba ka akwai malaman da suka ce ma har da hausa kana iya ko da wani yare ka gaya ma Allah bukatunka waɗansu malamai suka ce a sai dai da larabci muhammad nasir ne albani rahimahullahu ta'ala ya tafi akan addu'ar da ake yi a cikin sujada sai wadda manzan Allah ya yi irinta a sujada shi za ka ba kowace addu'a ce za a yi sai addu'ar da ya tabbata manzan Allah ya yi irin wannan addu'ar a cikin sujada akwai ɗan rangwame ga malaman da suke cewa ana iya wata koda manzan Allah bai yi ta ba in dai da larabci ne kuma bata zo a alkur'ani ba domin alkur'ani an hana a karanta alkur'ani a sujada in ka ɗauko rabbana atina fi duniya ta zo a alkur'ani mun gane amma cewa a yi da wani yare wannan magana tana da rauni a wajen malamai Bai kamata mutum ya hausa a cikin sallah ba ko ya turanci allahu akbar ake cewa amma suka ce inda ma za ka cire akabar ɗin ka gawo wani lafazi kamar ka ce allahul a'azam duk ma'anarsu ɗaya ce aka ce kabbaran ba ta yi ba duk da larabci ne kai amma saboda ka canza abin da aka zo da shi a cikin sallah sananne yana ga mutum yana sallah kuma na ya allah allah allah ka bari kaza kaga ta fita daga sallah ta koma wani abu so shi ya sanya malamai ba su ba da shawara a addu'a da wani yare ko da hausa idan kana da bukata ka duba addu'in da manzon Allah yi a cikin sujada ka samu irin wanda bukatarka za ta shiga ciki mun gane qala wa hadathani an malik an ziyad ibn abi ziyad an talha ibn ubaydillah ibn kariz anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu du'a'i du'a'u yawm arafa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa wahdahu la sharika lahu imam mali ya karbo daga ziyad ibn ziyad shi kuma ya karbo daga dalha ibn ubaydullah ibn kariz shi kuma ya kar yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalud du'a'i addu'a da tafi farala du'a yawmi arfa addu'ar da aka yi ranar arfa wa afdalu ma ana wan nabiyuna min qabli mafi farla abinda na fara na addu'a a wannan ranar ni da sauran annaba wanda suka zo kamin ni shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaga wannan wace yana addu'a ce addu'a ce ta ne ta ibada mun gane a ruwa Abu na lawal mulku wa lawal hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai akwai ruwa da tazo akwai kuma akwai la ilaha illallah wa la sharika lahu mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to wannan addu'a ita kuma ta rana arfa ce wannan yana mana rana arfa rana addu'a ce ana san aiwata addu'a a ranar mafificiyar addu'a ta wannan ranar kuma shine wannan wace irin addu'a cikin du'a'ul ibadat a wannan ranar ita ce mafificiya na haka ita aka so a yi ta yi da annabawan Allah da manzan Allah ita suke ta yi قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال wa uzu bika min fitnatil mahaya wal mamati imamu na maliku ya karbo daga abu zubair al-makki shi kuma ya karbo daga dawus ibn kaisan al-yamani shi kuma ya karbo daga abdullahi ibn abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya ji abdullahi dan abbas ya kasance yana karantar da su wannan addu'ar kamar yadda yake karantar da su sura ta alkur'ani mun gane to ina ne me yake nufi da kamar ta ina tashbihin ya fito shine suka ce fi hafizin hurufihi wa tartibi kalimatihi wa man iziyada, wa naqas minhu ta fuskar da yake cewa kamar karatun alkur'ani ta mahardace shi yana koya musu wannan addu'ar ku har da cita. yana koya musu wannan addu'ar su karanta ta da tartibinta yadda ake karanta alqur'ani da tartibin sa sannan yana nuna musu kar su kari kamar da ba a kari a alqur'ani kar kuma su rage kamar da ba a ragewa a cikin alqur'ani ya ƙula addu'ar yana cewa Allahumma inni a uzubika min azabi jahannama Allah ka kare mu daga azabar jahannama wa uzu bika min azabil qabri ka kare mu daga azabar qabri wa uzu bika min fitnatil masih dajjal ka kare mu daga fitinar dujjal wa uzu bika min fitnatil mahya wal mamat ka kare mu daga fitina ta rayuwa fitina ta duniya a rayuwa akwai fitina a mutuwa ma akwai fitina fitintunu na rayuwa ga sunan da yawa ga sunan da yawa ko ficincini na mutuwa kuma ga shi nan tun wajen mutuwa mutum zai fara gamuwa da fitina kabari akwai jarabawa akwai tambayi, akwai kaza akwai kaza duk suna ciki duka manzan Allah yana neman tsari daga waɗannan abubuwa mun gane wannan addu'ar ya zo a waɗansu ruwaye na hadisai da dama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta ne a cikin tahiya tahiyar ma ta ƙarshe a sallah mai tahiya biyu to a tahiyar ƙarshe a nan yake in kawo sallah mai tahiya ɗaya ce to a nan yake yinta kuma ya lazarci yinta da haka da yawan malamai sun tafi akan cewa yin ta farilla ne a cikin sallah bai kamata mutum ya barta ba sannan ma'anoninta kuma suna da muhimmanci ana neman tsari ne daga abubuwa masu muhimmanci akwai ƙare-ƙaren da suka zo na abubuwan da manzan Allah yake neman tsari daga su a cikin wannan ala wa ne an malikin an abi zubairi al-maki an ɗawus al-yamani an abdullahi ibn an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza kama ila salati min jawfil layli يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta imam mali ya karbo daga abu zubair al-makki shi kuma ya karbo daga dawus al-yamani shi kuma ya karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda abdullahi dan abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tashi ila salati zai yi sallah min jawfin layli a tsakar dare ya ƙulu yana cewa wannan suka ce kana ya ƙulu awwalu ma ya ƙulu ila salati yana faɗar wannan ne idan ya tashi zai yi salla ya yi alwala in ya miƙe kamin ya kabbara to sai zo da wannan addu'a sai ce Allahumma lakal hamdu Allah godiya ta tabbata gare ka anta nurus samawati wal ardi kai ne hasken sama da ƙasa wa hamdu godiya ta tabbata gare ka anta ƙayyamu, samawati wal ardi kai ne mai kula da samai da ƙasai wanda yake tsaya a kansu wa lakal anta rabbus samawati wal ardi kai ne ubangijin samai da ƙasai wa man fihinna da abin da ke cikin su anta al kai gaskiya ne magana ka gaskiya ce wa duka halqaqul alqawarinka gaskiya ne wa liqa'uka haqqun gamuwa da kai gaskiya ne waljannatu jannatu aljanna gaskiya ce wannan nar wuta gaskiya ce wasa'atu sa'atu kiyama gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya Allah na mika wuya na sallamar da kai na gare ka wa duka amantu da kai ne imani wa alayka tawakkaltu gare ka na dogara wa ilayka anabtu gare ka nike mai da na? wa duka khasamtu da kai ne nike husuma idan an ji ni ina husuma ina gardama to saboda kai ne nake akan addinin ka ne wai ne ka hakamtu gare ka nake hukunci gare ka nake hukunci duk wani hukunci da zan yi ina koma ga hukuncin faghfir li ma qaddamtu ka gafarta min zunubaina wanda na riga na aikata wa akhartu da wanda ban kai da aikatawa ba wa asrartu da wanda na koyi wa alantu da wanda na bayyana anta ilahi kai ne abun bautata la ilaha illa anta babu wani abin bautawa da gaskiya sai kai kaga a wannan addu'ar sai da aka zo aka dinga yaban Allah du'aul ibada ce sannan sai aka zo da bukatu قال وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيق أنه قال جاءنا عبد الله ابن عمر في بني معاوية wa hiya qaryatun min qural ansari fa qala hal tadruna ayna salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masjidukum hadha fa qultu lahu na'am wa ashartu lahu ila nahiyatin minhu fa qala hal tadri mathalathu allati da'a bihinna fihi fa qultu na'am qala fa akhbirni bihinna fa qultu da'a bi an la yuzhira alaihim aduwan min ghairihim ولا يهلكهم بالسنين فأوئيهما wada'a bi Allah ya ajala ba su bi Allah ya ja'ala ba bai lahu famuni aha ƙala sadata, ƙala ibnu umar falam ya zan alharaju ila yawm al imam mali ya karbo wannan hadisin daga abdullahi ibnu abdullahi ibnu jabir ibnu Ati, annahu qala yace ja'ana abdullahi ibn umar wata rana abdullahi dan umar ya zo mana fi bani mu'awiya a wani wuri da ake a wurin bani mu'awiya sai ce wahiyar ƙaryatun wata alƙarya ce wani ɗan gari ne ko ƙauye min ƙurar ansar daga cikin unguwannin madina daga cikin unguwannin madina wata rana sai ga abdullahi ɗan umar ya zo wurin faƙala da ya zo sai yake ce musu hal ta daruna aina sallara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min masjidikum hada da ya zo sai ya same su a masallaci sai ya ce musu kun san inda manzan Allah ya yi sallah a wannan masallacin naku da ya zo ya tambaye su fa da hu hadisin sai ya ce sai na ce mashi na'am mun sani ne shi Jabir ibn Atik ce na'am mun sani na sani Ƙalafa aka fa bihin na sai ya ce. wa sharci lahu ila nahiyatin min sai mun nuna mashi wuri a cikin masallacin ce to kaga inda ya salla da wurin sun gaya an gaya musu manzon Allah ya taba zuwa wurin yayi salla sai aka yi masallaci a wurin shi kuma Abdullahi Umar tun san yana bibiyar wuraren guraben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tara na yakan je wurin sai ya salla a wurin a lokacin da manzon Allah ya salla a wurin yayi waɗansu addu'o'i to sai ya tambaye su da aka nuna mashi wurin sai ya ce musu har ta dare masana sunnati da abihin na fihi kun san addu'o'i uku wanda manzan Allah ya a wurin faƙulci na'am jabir ibn atik ya ce na ce mashi ina eh, sani ƙala fa akbir ni bihin da ya ce to gaya musu faƙulci ya ce sai na ce mashi da abi Allah yuzira alaihim aduwan min gairihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya roƙi Allah kar wani maƙi ya samu galaba a kan musulmai kafirai su samu rinjaye a kan musulmai ya roƙi wannan wala yi bisini sannan kada Allah ya halakar da su bisini da yunwa a fari mutane su mutu gaba ɗaya manzan Allah ya roƙi Allah kada ya halakar da wani al'umma da yunwa A addu'a ke nan ko to yace ah ne fa'udiyahuma wannan biyun sai Allah ya karɓa wa manzan Allah su Da haka kafirai ba za su taɓa yin galaba a kan musulmai ba amma idan musulman suna rike da addini kafirai ba za su yi galaba a su sannan Allah ba zai halakar da wannan al'ummar da yunwa ba a ce a yunwa mutane su ta mutuwa a mutu gaba daya Allah ba zai hada manzo Allah ya addu'a akan haka wada'a bi Allah ya ja'ala ba'asahum bainahum to addu'a ta uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki kar a sa yaki a tsakaninsu ai al-harb wal fitan wal iftilaf shine ba'asahum a sanya sabani tsakaninsu a sanya rashin fahimta tsakaninsu a sanya fitira tsakaninsu har ya kai ga wannan sun ɗauki makami wannan sun ɗauki makami ana ta kashe juna manzala ya roƙi Allah kar a yi haka a wannan al'ummar Famu a aha sai Allah bai karɓi wannan na ukun ba ƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce sadakata kayi gaskiya haka akai kala ibnu umar sai abdullahi dan umar ya ce falan yazal alharaj ila yawmil qiyamati da haka al'umma musulma za ta bushe ba tana cikin kisan kanta tana cikin kashe-kashe wannan su kashe wannan wannan su kashe wannan ila yawmil qiyamati har kiyama ta tsaya ya muke yau muna ta kashe junanmu ko sai musulmi ya dauki makami sai ya kashe musulmi ga bandits nan suna ta kashe musulmai saboda duniya saboda duniya kaje waɗansu ƙasashen na musulmai ga shi nan somaliya syria ana ta kashe juna tun sai ya ɗauko ban kawai sai ya shigo cikin musulmai sai ya tada shi shi kuma ya jihadi ne allah sauƙi قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داء يدعو إلا كان بين إيداء ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه إمام مالي يا كربو دغ زيد بن أسلم أنه كان يقول ya kasance yana cewa ma da'in babu wani mai addu'a da zai yi addu'a illa kana baina da salasin face ɗayan abu uku ya faru imma an yustijaba lahu ko dai a karba masa wannan addu'a a biya masa bukata abinda ya roƙa Allah ya bashi Wani ma an yuddakhara lahu ko kuma adana mashi addu'a sai ranar alkiyama ya yi addu'a ba a bashi ba anan ba a bashi kome ba sai an jira ranar lahira sai a kawo lada shi wannan daga ina a ce a duniya ba ka yi addu'a ba ina eh, yi addu'a an karba maka a to ita ce aka aje maka sai a bashi wai ma an yi kafara an ko kuma a kankare mai wani zunubi a kankare mai wani zunubi mun fahimta wannan hadisin haka imam malik ya rawaito shi maqtu domin daga malik ya ce an zaid ibn aslam annahu kana yaqulu yana cewa waye zaid ibn aslam mun sani tabi'i to ina aka daga hadisin zuwa ga sahabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-bar ce, hada la yakunu ra'ayan bal tawqif huwa khabrun mahfuz an nabi sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan maganar idan sahabi yayi ta to magana ce wanda ba a yi ijtihadi a faɗe ta magana ce wanda ra'ayi bai san ya fahimta ba san ya faɗe ta dole akwai abin da aka dogara da shi ne nas kun fahimta to sannan an samu Jabir dan Abdullahi ya ruwaito cewa du'a'ul muslim baina ihda salasi idan musulmi ya addu'a ɗayan uku ne ke faruwa sai ya kawo waɗannan abubuwa Su akwai ruwayoyi wanda suka zo suka ba da shaida akan wannan hadisi da haka lafazin hadisin ko isnadin hadisi ko matanin hadisin ya inganta amma isnadin na wannan cikin muwadda bai inganta ba da haka duk lokacin da mutum ya yi addu'a to Allah subhanahu wata'ala yakan karɓi wannan addu'ar tashi ta ɗayan abubuwa guda uku ko dai a bashi abin da ya roƙa ya roƙi kuɗi a ba shi kuɗi ya roƙi mota a ba shi mota ya roƙi gida a ba shi gida ya roƙi mata a ba shi mata abin da ya roƙa Allah ya ba shi wannan abu ko kusa ko nesa hanya ta farko ce hanya ta biyu Allah bai ba shi ba abin ya roƙa din amma sai a tanaji wata lada sai a aje mashi in ya je lahira sai a bashi ta ko kuma a samu waɗansu manyan zububbai na shi sai a goriya mai su da haka duk lokacin da mutum ya yi addu'a wannan addu'ar fa Allah ya karɓe ta sai dai shi bai san ta wace hanya cikin hanyoyin nan guda uku Allah ya karɓi addu'ar ba shi ya sanya aka hana ka ce mun yi addu'a mun ji shiru da ka ce ha kuma ka lalata addu'ar, kila tana can aje maka lahira wannan kun ga yana nuna mana ita addu'a riba biyu ce musulmi yake ci in yayi addu'a na farko yayi ibada zai samu lada ko da ba a bashi biyan bukata ba sannan na biyu za a ba shi biyan bukata ta ɗayan hanyoyin nan guda uku da haka mu dage mu ta addu'o'i akan bukatocinmu namu wanda suka shafe mu a daidaikunmu da wanda suka shafe mu a matsayin al'umma mu tana buƙatar addu'a tana buƙatar agaji da taimako daga wajen Allah mu tana cikin wani irin fitintunu wanda suke barazan ɗorewar ci gabanta Allah muna buƙatar mu koma ga Allah mai girma da tsaka mu kyautata zakatan mu ta addu'a mu ta roƙon Allah shi yasa waɗannan addu'o'i da kuka ga muna ta yi ba ba jin cewa Allah bai karba ba saboda mun san hanyoyin da Allah yake karba addu'o'i suna da yawa kullun ji muke Allah ya karba kullun ji muke Allah ya karba ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda uku muna ƙara addu'a Allah ya karbi dukkanin addu'o'in mu Allah ya biya mana dukkanin buƙatun mu anan za mu dakata da Allah kai mu mako mai zuwa sai mu tashi babi na tara kenan insha Allah ta'ala abinda muka faɗi na daidai Allah shi ba mu ladai kurakuran mu kuma Allah shi mana afuwa shi yafi mana baci da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da ƙasar mu take ciki abinda ya shafi tsaro na yankunan mu da garuruwan mu a jihar katsina a jihar kano a jihar zamfara a jihar sokoto jihar kebbi muna roƙon allah ta'ala ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayen mu ba allah ka amintar da mu a duk inda muke ka amintar da al'umman mu a duk inda suke allah ka kare mana mutuncin mu ka kare mutuncin al'umman mu, ka kare mu ka kare al'umman mu ya allah allah ka kare wannan jini da ake zubarwa na wannan al'umma Allah ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayen mu ba. sana addu'a ta biyu yanayin da ƙasa take ciki mai ta addu'a Allah ta'ala ka tabbatar mana da alkhairi a ƙasar nan Allah ka kare wannan ƙasa daga fada cikin wani mummunan yanayi Allah ka amintar da mu ka amintar da wannan ƙasar samu ka kare ta da kare waka ya ubangiji Allah muna roƙonka ka kare wannan ƙasa daga fadawa yanayi na fitintunu ya Allah wannan zanga-zanga da ake muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen ta cikin aminci da lumana Allah muna roƙonka ka sanye mana wannan zanga-zanga ka amintar da al'ummarmu ya Allah ka ba mu ikon walwala su kuma shugabanni muna roƙon Allah ta'ala ya sa su ji koken talakawa su biya buƙatun da talakawa suke da su a wurinsu ya Allah Allah ka taimake mu ka taimake addinin mu ka kare mu ka kare ƙasar mu ka kare mutuncin ya Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين